que yo soy tu viking. Tu bella quito corte fin, Conmigo no sé si será tu fin. cojo de nuevo que tú vuelves a ser mía así. Contra la pared, en la disco espero recuerde cómo te moví así. Yo sé que esto no fue en vano, yo te cojo de la mano, pero si se mete un gusano, baby, yo lo rebano, sabes de lo que vamos, pero baby, desacátate, que tú ya no destaque, porque eres mi favorita, tú solo indica y que necesitas yo estoy leyéndote Pa' que no te me escape Y si se mete un gusano, sabes yo lo rebano Tú sabes de qué vamos, espero Que recuerdes cómo lo hacía Tú sola te iba, mi nena, tú sola te venías Lo que tú hacías ya sabía Pero eres mi reina, mi nena, no me cobraba el IVA lo más lindo que me enganché. De esa que le fui a Viña fue usted. Pero solo sabe, no te vayas, de Montevete, TBT. Eh. Mini con la mini yo te vi, cuqueándome a mí. Sentándome pa' irnos a París. Eh. Porque es que yo me enganché lo viví darle el corte Seguro que esos palos son pa' mí Brillado ah. pero eres mi Harley Quinn No sin eso mi queen Correte pa' lado ese viking Que yo soy tu viking Tu ella quitó este serafín Conmigo no sé si será tu fin Baby desacátate Que tu ya lo destaqué Porque eres mi favorita Tú solo indica y que necesitas Que yo estoy leyéndote Pa' que no te me escape Y si se mete un no, baby, yo lo rebano. Sabes de lo que vamos, espero. Espero, baby, que seas bien sincera conmigo. Como lo fuiste, sabes, cuando te quité el corset. Y quizás no se repita mañana. Y despertó solo desolado en la cama. Pensando como lo hacíamos en el alta gama. Pa' que después digas que las cosas no son. Baby, hasta cuando deja ese rebote, sé que no fui el primero que te toqué. solo chingando junto a atardecer para que no me digan que no vamos a hablar. Sé que me subestima y eso le anima, pero ya yo no estoy para ese juego, mi niña. Ahora te afina, me cambia el clima, anda dándole a nadie la lástima. Ah tú vuelves a ser mía así. Contra la pared, en la disco espero recuerde cómo te moví así. Yo sé que esto no fue en vano, yo te cojo de la mano, pero si se mete un gusano, baby, yo lo rebano, sabes de lo que vamos, pero baby, desacátate, que tu ya lo destaque, porque tú eres mi favorita, tú solo indicas a ti que necesitas, que yo estoy leyéndote que no te me escapes Y si se mete un gusano, baby, yo lo No Sabe de lo que vamos, eh, pero Yo, Daiko 02 Estamos en la cueva, oh. sí Tú eres una baby nueva oh. Daiko Daico, Y mami, dime qué lo el club, la liga, lo rompe corazones. Pa' los sátiros, siempre para la sátira. Y para la sátira, esta pa' ti, yo, esta pa' ti.